Yeah. <laughs> La sangre real. Ah. Es de hombre. hombre ah, Chiquitita, ven, vamos a hacerlo de nuevo. Tú quieres que amas otra vez que yo te enseñe el juego. Tú quieres que te metas posición que me atrevo. Pa' que te como este magaleño. Que quiero verte en cuatro pa' que sienta mi boina. Nena fina que al robarte mi golosina. Ah. mamacita, como quieras te penetro. Sé que tú estás loca con este moreno prieto. Quieres que te ensalce y que te meta mi sueto Tienes culito chato que para mí es muy opuesto. Mamacita, como quieras te penetro. Sé que tú estás loca con este moreno prieto. Quieres que te ensalce y que te meta mi sueto Tienes culito chato que para mí es muy opuesto. Pum pum, completa, te hago del culo y las tetas. Tiene carita tierna y conmigo es que ella seca Muñeca perfecta, tú tienes la receta. mal y piel, el miedo está en la gaveta. Quiere que le meta rápido, quiere que le meta castigo. Quiere que le dé, quiere que le dé, quiere limón y miel. Llegamos a la y con un flow fantástico. Quieren de mi hueso, no me vengo rápido. Ven, esta noche yo te voy a comer. Estás soltera y yo soltero, bien. Tu vitamina para pasarla bien. Toma, toma, dime que te toma, toma, toma, yo traigo la corona, toma, toma, todos en la boca, toma, toma, los dueños de la zona. Mamatita, como quieras te penetro, sé que tú estás loca con este moreno prieto, quieres que te ensalce y que te muerta mi sujeto, Sé que tú estás loca y esta noche yo te meto. Quieres que te sauce y te meta mi sujeto. Tiene culo grande, pasa vuelta y estoy puesto.